sorpresarik ez, bai egunero hemen txe bai gira algarrekin itzeta putzeman kizunean, eta lehenik, galdera hau nola egindu Euskara ikasteko, galdera haundia, baia semanita, itebeko saio umoretsuak landu duen eh, galdea da, Euskara ikasi duen uh, bat aipatzen du, Reyes Prado, deitzen da, eta berak, galdera hori egin dute berari buruz nola egin du euskara ikasteko unek ez da hemengoa lekukotasunak ikusten dira espainolez ari diren bilbotak batzu ostatuan telebistari begira emazte hori euskara zentzuterakoan Ez da posible, ni bilboko naiz eta ez dut inoiz Euskara ikasi ezinezkoa da. Atletiken kantu aldiz ezagutzen dut, baina Euskara ikasteko beste zerbait da. Jo nazio en Bilbao, y lo único que Euskara es el atletik. atletik. Atleti gorrita zuria, nintzunetan euria, nintzunetan euria, Hala, hori bera, holako zerbait da kantuan aski, atletikena. Eta orduan telebistako orkezleak inkesta eramaiten duela dio, ea nola emazte horrek, funtsian, Euskal Herrian sortu den eh, pertsona horrek nola egin euskara ikasteko. ¿Cuál es su secreto? ¿Cómo consiguió hablar euskera? A continuación, vamos a ver una grabación con cámara oculta donde descubrimos el secreto de Reyes. entzun duzie, eh, aurkezlea, beraz, sekretu handi baten gana doala, nola egin beraz, Euskara ikasteko kamera gordetu baten bidez, lortu dute filmatzea Euskara ikasi duen sebiliak hau. Niri opari bat ekarri zenidan, eta nik eskertu nizun, bueno, voy a seguir otro par de horas para preparar bien el examen delega de mañana antzuten da, ikusten da ere bideoan, Euskara lantzen eh, ari da, eta bo, antzuten duzie, ariketak egiten ditu, eta bo, are, oren bat oino, lana egiten dut pixka bat, biharko azterketa landu behar dute eta sekretua, ara, agertzen dela, aurkezleak dion bezala. Utilizo lo que técnicamente se conoce como estudiar. Estudiar edo estudiatu, simpleki Euskara ikasteko, ebe landu behar da eta hola lortzen da. Eta pentsarazen dit, eh, gaur ikusiudan artikulu bat, eh, be iniziatiba interesgarri baten ondorio positiboak funtsian sekula baino Euskare, Euskara ikasle gehiago dira aurten horioko Euskaltegian nolaz fenomeno bitxi hau aurten eh, be izen emaiteak ere itxi behar izan dituzte, simpleki horioko errikoetxeak apustu argia egin baitu Euskalduntzea sustatzeko Euskara ikastea do, doain, urririk, kitorik izaitea horio errian erantzuna erramezala ez da nola nahikoa izan euskaltegiak inoiz izan duen matrikulazio kopuru handiena eskuratu baitu ikasturte untan irurogei ikasle baino gehiagorekin diru laguntza beraz berezia egin dute eskaini dute beraz aekari eta olako parte datzabatekin lortu dute beraz euskara ikasle eh, handia lortzea ala iniziatibak. Eh, eta beste ikastoro, ikastaro berezi bat aldiz proposatu dute eskola batean, ez du deus ikustekorik, jadan ikraiten aldauziet, Thionville irian gira edo eskualdean, eta behar gazki batek bazterrakina josi ditu, gaur sare sozialetan eh, etengabe itzulikaka ikusten zen irudia, ikusten dira beraz mitraileta batzu, lurrean pausatuak, bakizue etzanik eman behar da tiratzeko, eh, arma bizangoen gain gainean pausatzen baita, hor, bi eh, pata batzu baititu arma horrek, bon, gerlaiteko armak, eh, telenbistan ikusten diren bezala, salbu hor ez direla soldaduen eskuetan armak, baizik eta hamar bat urte dituzten aurren esku artean. Aurrak dira beraz, etzanik, arma eskutan, goxoan, hamar bat dira, eta iduriz, bi kaina atseman dute konten ziren, egunero telebistan ikusten duten zerbait egitea, zehongi, militaren iniziazio hortan, beraz, Eh, ikasten da armak nola baliatu, janaria ere nola mugatu, azken jamak zuek nola gerla egin, eh, hori eh? da gibilean den eh, historia, nola ikasi bestean hiltzea bakearen izenean. Ege erran polemika ondiena ez da izan armak esko artean ukan izana, arazo ondiena zen eskolako parkinean egin dutelarik eta armadaren egoitzan egin ordez, eta bai sekuritate historio. Bederen gerla hastema da Frantzian aur soldaduak prest izanen dira eta Tionville Arelde hortan izanen dira. Hauek, eh, Bibala taldearekin segitzen dugu itzetaputzen Aian Bask kantuarekin bideoklipa ere xarean edatzen baitu taldeak. Bitartean zuk izpiluari beti galdean Ni bezain euskaldu jatorra Kaspen Bala taldea Jan Bask eh, kantuarekin eh, eta ejan bezala taldeak eh, be, diskoa ateratzen du eta bideoklipa ere ikusgai duziena Zarauzko, ataun Zarauzko taldearen bideo hau lortuko dut. Itzetapu Laste erdiota bebuarri hor zero zazpi gure gik famatuena gurekin eh, izanen da internet munduan eh, sartuko gira berarekin. Bitz, eh, ala ere Jennifer Lawrence, be aspertua baita, gizonak baino gutiago pagatua izaitea gatik. Eta erraiten du, gainera, aktore eh, estatu batu Hunger Games filmen aktore nagusiak oaxa ofiziala egina izan du, sarean eh, idatziz, eta naiz eta jadanik aipatua izan den, egoera beti berdina da. Zergatik, gizonak baino gutiago diru irabazten dut, galdera hori egiten du, galdera simplea, eta erantzuna hain simple ere gelitzen ahalko liteikena, emazte bat zirelako, lantxari desberdin eta zoartu da bereziki, soniren datuak piratatuak izan direlarik, eta hor, oartu da, ze desberdintasun harri-garriak eta hor, kulpabilizatu du, Bistanena, dena. Zergatik ez dut gehiago negoziatu nere lantxaria. Funtzean ez baitut bi milioi eta lau milioi euroren artean desberdintasun handirik ere egiten, hainitz diru baita ere. Hori dena bukatu da, hola segitzen du bere tekstuak, Finida ez naiz gehiago sintxo egonen negoziaketetan, ez dut betik kasu eginen erraiten ari eta bar, eta bar. Pentsa, atzo erraiten nuenaz, usu filmeetan emazteak dira bilusten, gorputza erakusten, eta gainera, hoiek dira gutiago pagatuak. Dena den, orain ez da gehiago aintzindari biluztea, atzo ipatzen ginoena. Baina, bon, seksuaren arabera pagatua izaitea ezin da onartu, zuk begi urdinak dituzu, beraz, begi beltzak eh, dituenak, baino gutiago pagatua izanen zira. Zu aste arte batez sortu zira, beraz, be, zure lantxaria, beti apalena izanen da. Hola da, aste artean sortu zira, beti apalena. Aldiz, igande batez sortu bat zira, beti enpresako aberatzena izanen zira. Bikain, oh, bikain. Ez, eh, bet, normal beti gaiten du, empekabla. Empekabla. Laster gurekin jota be, warrior zero zazpi da, gurekin mintzateko, ala ere, bi hitz ere xare sozialetan abiatzen baita elkartasun uolde bat, Solidarity Wave BDS palestinarekin elkartasunez ekitaldi bereziak antolatzea deitzen eh, dute, tentsio eta gerragune eh, be, gerlagune garrantzitsu bilakatzen eh, delarik gara jauetan, BDS erakundeak beraz xareetan ere deitzen du mobilizatzen eta gozera intzina eta putzen. eta be warrior zero zazpia hon? Iep, iep, aupi, aupe. Aupi, aupe, iep, iep. Atxalde guziz, aldi guziz baitu zolako uh, eh, oiu berriak. Ah, bai, berda pixkat eh, berritu. Eta zartzen da fite gauza. <laughs> Ekia da, hori da internetaren uh, eh, mundua. Hori da mundua, rantxa. Mundua, ados. Bo. Fite, fite, fite gauzak egin behar dira, eta beti aldatu eta berritu. Hor duan, aktualitatean, Edward Snowdenen xalatzeak... Edward Snowden aktualitantean dugu gaur Jotabe Warrior zero zazpi. Hori da, Edward Snowden behar da hori traziko dugu norden mundua bizitzen eh, lasaitasun eh, susmagarri batean eh, deus ezpaliz bezala lasaiki lasaiki bizi, baina bat batean 2008an agertu zen sasi hartetik Edward Snowden Eta bai, behar hori genuela, eta CIA agentziako Langile hoiak eh, behatera zituen eh, hainbat eh, kasu, salaketa, eh, hainbat dosier, eh, ala nola, estatu batuetan, eta Britainia ondian ere, hainitz uh, telefono dei eta segituak zirela, repertorioetak zirela, eta azkenean uh, dei guziak eh, segituak zirela manera batez edo bestez. Kontrolatuak, uh, jont fitxatuak, hori denak. Hori da, hori da, eta zerbitzu sekretuak nahi zuten bezala. Uh, Artzen altzutela gero, egan behar da mundu guzian sekatua dela, Beharik, errusiak noizpait onartu duela bere hartzea, beste guziak etzutelarik uh, asiloa eskaintzen. Eta bai, estatu batu ekiko, eh? nor da eh, gai eh, olako zerbait bere gain hartzeko? da hor buru egiteko, <laughs> erusia. Putin. <laughs> Putin. Hori da. Ados, eta hor dian, aktualitatean da hor, strumf delako bat? Bai, strumf. Ja, on avec Eta bai, strufak edo potiokiak edo ezagutzen genituen eta ben obeki. Hori zer da, ebe pixka bat gauza bera da, hor Britainia handian gira um, ara segitze programa bat eta berezikiago smartfonoetan nahi duten bezala sartzen direla zerbitzu sekretu, sekretuak eta hori aski gauza behia da edo ofizialki badakiguna bederen aski gauza behia da. Britainia hundian. Ah, eh? dos. Bai, Britainia hundiko serbizu sekretuak, ez dakit Skotlandiak dedo, edo sobera irakurri dut Sherlock Holmes, behar bada. Sobera irakurtzen duzu, jota beboak jorzen duzu bai, zizpi. Eta beraz, uh, nola gertatzen da, SMS bat igortzen dute, SMS kriptatu bat, gana edo hoartzen ere, zure telefonoak idikitzen du, eta beraz, hor, instalatzen da, eta sartzen alda, eta hainitz gauza kontrolatzen alditu, kanpotik eta badira, potoki desberdinak. Ados. Eta ja, eginen dugu kuiz bat. Bada, funtzio bat deitzen dena, potioki ameslaria. Zer zaiten alda, zure ustez? Potioki ameslaria, pff, zut ideiaik. Ba, piskata dibizu ebanen dut lehena. Bai. ameslariak, nahi bazu, urgunetik pisten eta itzaltzen aldu zure telefonoa. Zu hartu gabe pantailan ez zu deusak ertuko, baina horiek uh, eh, pisten aldu. Nahi du itzalia delarik ere, lasai sartzen aldirela zure telefonan. Zure telefonan sartzeko gero? Ados. Berdu piztoa izan, ala ere. Ados. Barrean sartzeko. Zakit, zakit, nik zautzen hori dena. Eta, potioki sudur luziak, zer egiten duzu ustez? Potioki sudur luziak... Eh, badaki, sakit, usaintzen du nuntziren, edo? Ez du usaintzen, telefono batek ez du usaintzen, ez ino. Baina zure sakelean delarik, eh, be noiz nahi eh, grabatzen ezartzen aldu eh, zure telefonoa, eta, ara, mintzatzen ari zirelaik, zure inguruko guzia, grabatzen du, ara. Eta azken funtzioa da potioki segitzailea, hori egetxa? Eh, beba eh, geolokalizatzen zaitu? Hori da, ibas barantxa. a pizten dauzu eta badaki isu nuntziren, zure ibilbidea, hori guztia. Eh, nuntziren, hor dion, gaiten aldugu. Geniala da hori. Geniala da, ez, ez da geniala hori. Zinez, ez, zenta, Imaginazazu igortzen dituzula zure jokoetako kodigoak edo pasabide sekretuak zure lagun bati. Paf! Sekretu, zerbitzu sekretuak atximanen dute hori. Jokoetako kodeak? Ba, eh, bon, ados, beste adibide bat. Bideotan hartzen duzu edo eh, filmatzen duzu zure gatua amodio egiten auzoko gatuarekin. Ah, hori, gauza bera, sartzen aldira, lasai, lasai. Eta hori errekuperatzen dute bide hori. Errekuperatzen dute hori, kontsiru bat eh, emaiten aldugu inglesak, ebe kasuman horako gauzekin. Bada manerak babesteko? Ebe, bada manerak babesteko. Ebe, mentuki, maleruski ez da manerarika, ez do, ez da deus uh, untsa martxan denik, horren uh, eganen dugu, eta inglesak aipatzen ditugu, baina bo, untsa urektu dugu, eh? ez dela, ihlabat dela Inglaterra, baina bo, Seguraski frantzian ere eta beste estatuetan dituztela olako manerak eh, zuen eh, telefono muikoretan sartzeko eh, hori guziak lagunak dira, batzutan etxaiak baina hartu lagunak, bai, bai, bai. Bon, beraz jokoen, ez filmatu zuen gatua olako momentu intimuetan, hori zeiten alda. Gatua edo xakura, eh? Bon, beraz milesker Strumpf eta milesker Edward Snowden, beste Snowden batzu ere berlita berdin munduan zehar olako informazioak ateratzeko gure Snowden azira, beraz jota be Mariok zero zapzpi, nora zoaz? Hene, eh, smartfonoaren bila. <laughs> Itzetapu Ez baituzu, zure smartphonea gabe, aipatzen al, gure aplikazioa, gaurko aplikazioa, adizkite gila. Adizkite gila. Zer da hori? Hori zer da. Euskara Institutoak, eh, Euskal Herriko Universitateak, plazaratu duen... Uh, plazaratu duen eh, aplikazio? bat, eta hori hainitzen dako pentsatzen dut lagungarri izanen dela, mhm. <laughs> Adiz laguntzailean jokatzeko, edo ah. adiz trinkoan jokatzeko manera bat. Egiten dugu testa bat? Bai, errazu nitsa jana izotako. Proposatzen dauzkizut, are, iru aditz. Uh, eh, ekarri, iraun edo jardun. Ekarri? Ah, hautatuko duzu, ni ura guzu zuek aiek. Ni? Nori. Niri, ari, guri, zuri, zuei, aiei. <laughs> zuri? Nork. Nik, hark, guk aiek. Nik? Eh, ala edo ez ala? <laughs> Zaila da zu jokoa. Ahala? Eta orain aldia, lehen aldia alegiazkoa. Orain, orain. Orain aldia. Eta zer ustez, emaiten du horrek, zehaditzen maiten du, ekari ura zuri nik ahalarekin. Eta orain aldian? Nik ari... Uh, <laughs> Dakarkizuket. <laughs> Dakarkizuket. Ordean, nik zuri hura ekari, dakarkizuket. Ez? nik zuri sagar bat dakarkizuket. Ados. Eka behar baita. Ados. Ah, untsa da. Bikaina da. Eta lehen aldian nekarkizukeen. Ados. Desafio bat, biarko itzeta putzen, erabiltzen dituzu bi forma horiek. Uh, ados. <laughs> ez ditutan antzi behar. Ados. Ara, hor dian, eh, aldu zuena Play Storean, e, edo... Apple ba, Store, ba, edo Apple Storean. Beraz, bakarrik dira Google edo Apple-en eh, baliatzen aldi. E, Windows-en ez du txekatu, ez dakit. Ados, ez duzu maite Windows. <laughs> Ulertu dugu. Adizkitegia gila, bai. gaizki hori baliagerria behintzat. Itzetapu. Itzetapu eta bukatzeko nostalgiaren momentua da gibeleruntz joiteko tenorea. Bai, elektronikoa ez den joko baliagarri bakarra, interesgarri ah. bakarra, atxe dauziat. Horritzen tizte hortaz, largoita eta amarra markadan aterazen jokoa eta aire hartze guziak hortan pasatzen gilituen pog zer zen kartoinezko txipi batzu ziren, kolekzionatzen zirenak. Eta merda, astapenean iren jaius marka baten kiaparen barrean atxemaiten zirela kartoin horiek. Ah, eta norbait, abil batek, enpresaburu batek, erabaki zuen, hori berzela, komertzializatu, larogeita, amairuan, eta pertsona hori deituko dugu bil. Zendako bil? Bil, Bill Pog, Pog ez da itziokorik. Ez, Bil, zenta bere izena, ez dakit. Baziren kolore guzietakoak, majazki, derberdinak, superheroiak. Baziren mustro batzu. Baziren mustroak, baina nahenik nahiago nituen, eh, eneak erran endauzkizut, Batman, Sonic eta The Mask, horiek ziren, ah, oberenak. Bai, ah, bai. Aixe, zuk mustroak nahiago zinituen? Bai. <laughs> Nora jostatzen zen, jokarari bakoitzak, Pog kopuru bat jokoan ezartzen zuen, denek berdina, metan ezartzen ziren, eta horren kontra jortzen zen, kini batekin. Kini Pog baino lodiagoa da, pizuagoa, plastikozkoa la metalezkoa, mm. ah, eneak adibidez, Batmanen gaua zuen, plastiko beltzezkoa, zirajezko inguruarekin, hori bai, kini edera, eta kini botatzen zinuen, eta itzultzen ziren pogak, zuretako ziren. Bai, egia, untsa zori. Egan besten pogak irabazten ah, zinitola. Eh? Egan nahi du, pobre hasten altzirela, eta aberats bukatu. Bai. Ez te biziaren... Eh, alegoria edera. Biziki edera. Bainan, aire hartzean bada beti aur bat. Deituko dugu bil. Badituena kusi. Bai, beste bat. Badituena kusiak ez dakit non Parisen, New Yorken, ala ulan bat horren, eta ari erakutsi dizkiote egiazko jostatzeko arauak. Mm. nahi baitu, barianta ustel bat, beti berak irabazteko gizan, eta hori zinez, zinez, ebesta untza Sufritu duzu horretaz, bai. ez? Gero, sekurako biznesa egindute horrekin, zereala, xipza, jaurta paketetan atxemaiten ziren, eta beste eskandalu bat, Pog Machina. Zagutu zuri Pog Machina? Zer zen hori botatzeko? Ez, ez, hori zu horrek fabrikatzeko zure Pogak edo zen irudirekin. Ah. Edo gauza mosten zinuen, magazin batean, edo eta bat zinuen eh, gauzarik kulena eta pog bizkieder bat, eta bistan dena superkario zen, eta pentsanok bat zuen. E, eh, bai, bilek. Bilek. <laughs> Ados, pog horiek, eh, belaro gehieta margarren amarkadako gure jokoa izan zen eta maleruski. Gaur egun denak telefonari lotuak dira, aire hartzietan. Eh? Ah, Beha ditaike pog aplikazio bat, sikatuko dut. Aplikazio bat. Untxa, mil esker, jota behu zero zazpi. Ikus nola gaiten da hori? Mus, mus. Mus, Eta laster hitz eta putzemankizunean kizunean eh, titio betbederen eh, iritzia eta gure gomita paskalindo izanen da, sehaskako lehen dakaria. Gaur goizean iru usaretak bat eh, egin du Euskal Asiak eta Bigabai eta tartea meraz sehaska elkarteak elgarrekin. Uh, Deiadar manifestaziorat deitzeko besteak beste Euskararen zat ofizialtasuna beharrezkoa dela azpimarratuz bereziki aktualitatean den kolegioen erreforma kontutan harturik, kolegioen erreforma ondoko sartzean plantan eman behar delarik, Euskarari lekua galarazi hori dena aipatuko dugu, laster benamentuz bostak eterdi dira Euskali jatietan, berriak zurekin Bernadette Argain. Eta lehenik Pantxo Flores baigorriara libre geldituko dela gaur, haste bere abokata kaskatasun eskaera pausatu zuen, eta gaur jakinda erabakia kontrola judizialpean libratua izanen dela gau erdi aitzin, buru hilaren hogoita bian arrastatua izan zen bere baigorriko etxean. Kolegioen erreformak Euskarazko eta Euskararen erakaskuntza irriskuan jartzen duela diote hirusaretan bilduak diren bigabai eta Euskalaziak eta sehaskak. Hoa jarte Euskarak oren kopuru berezi bat zuen, sartzetik goiti ez da gehiago hola izanen, Euskara ez da gehiago ikasgai bat bezala kontsideratua izanen, hirusaretaren zat erreforma hori egin behar da, bainan Euskararen egoera hobeki konduan Artus. Maule eta atarratzeko auzapezak Euskal Herriko elkargo bakararen alde dira, Michele Etxebest maulekoaren ustez siberua tipida eta besten beharra badu, denak eh, bilduz azkarrago izanen direla. Arno bat atarratzekoa ere alde da, hatik galdea initzekin, nolako lekua haukanen duen siberuak edo zoin kompetentzia txikiko duen siberuak entzunen ditugu seiak eta ditan. Mendik Mendiko segeria eta kable, mendibeko segeria eta kableak mila behatzion eta hogoita lauetik iruetan ogoi garen amarkada arte baliatu dira, irati, iratiko ianetik zurak jausteko, munduko kable haundiena zen hori orduan, italiako teknika bat zen, horren historiua biltzeko eta ezaguta azteko sedearekin, oroimena memoar du Kable Dijati izeneko elkartea sortu berri da. Eta pilotan munduko kopa trinketean Mexikan, paleta laruzko pilotan, eh, beraz iparaldeko jokolariek burruz eta larretxek irabazi dutela harinaren kontra bi eta bat oraietan jakiten dugu. Lau asteko pausaren ondotik, asteuntan errukbia berriz heldu da Euskal Iratietara, prodebia... Ostegununtan miarritzek lian horrezibitzen du. Aratzeko behatzeak lorten guetetatik goiti, zuzenean izanen gira agilerako zelaietik. Euskal Herriko instituzio berria aztertzeko eta hautatzeko garaia da. Eriko Kontseilu guziak beren autuak egin haintzin, jenden argitzeko debate publiko bat antolatua da azparnen ugiaren amalauean Elgar zentroan, agatsaldeko zazpiontan. Main inguruan izanen dira bi enpresari, Bastidara enpresako Uber Kandele eta Akur enpresako Peio Etxeleku. Bi autetxi, aierako Arnio Gaztanbid eta doztiriko Jean-Michel Duald, bai eta ere, batitia boloki, autetxen kontseiluko zuzendaria bigarren partean debatea publikoarekin izanen da. Etorri zuek ere, Ipar Euskal Herriko Elkargo proiektuaz dituzuen kezka, galde edo iritziak partekatzerat. Uriaren amalauean, Azparneko Elkar Zentrorat, Arratxiko Zazpiontan. Debatea, eskualiratietan zabaldua izanen da undoko asteleenian, emeretzian. elduden sartzean plantan ezagri nahi den kolegioen erreformak arrengurak sortzen ditu. Euskara erakasleak bildu dira horren salatzeko. Ostegununtako gomitak, laida ahluset eta aitzi berzugarra erakasleak. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak, Iskutatzen dizkitanean Gure bazterrak Lucien Zer Iskutatzen duen ez ditanean ikusten usten Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat. Gure bazterrak beraz sari duzie itzordua emankizunaren zat eta donostirin izanen da sari eta orain guan aldiz itzeta putzen ziste prentsa aipatzeko tenorea. Eta Kiroga aipagai nagusietan gau garantza Kirogak dimisioa eman du berriaren uh, eh, argazki nagusia da tenore untan, PP alderdiko ordezkaria. Askatasuna eta bizikidetza lan taldea sortzeko mozioa mila aldiz aurkeztuko lukeela eta PPek elkar bizitzaren abanguardia izan behar duela errandu Kirogak. Kirogak eta hori beraz eh, eskuin eh, alderdi eskuin diagaren ordezkari postua beraz eh, hortan uzten du eh, aipagai nagusietan zen ere gaur sare sozialetan eta orain agertzen den berria berria puntu eusen berrietan aipatzen ginuena dato zen orduetan Pantxo Flores aske geratzea espero da bai beraz atxilotutak Eh, atxilotu zutena joanen irailean eta bestalde tafaliako hauzapeza aipagai berria puntu eusen tafaliako hauzapezak errespetu faltatzat jodu imputazioa uh, eh, Espainiako hauzitegi nazionalean deklaratu du hauzapezak ustez terrorismoa goratzeagatik eh, hori pesten asieran presota jeslari politikoak etxera zioen pankarta bat baitzen erriko etxaren aintzi zinean horregatik beraz deklaratzerat deitu dute hauza uh, eh, be, erran bezala. Arantzakiroga justuki eh, argian ere aipagai da, Arantzakiro garen dimisioa. Pepe alderdi barneko liskaren azken ginda tituluarekin barneko istiluak funtsian hemen aipatzen ditu argiak eta bestelako gaia ere Espainiak independentista eta soberanistak berriz batu dituenean titulu honekin beraz Katalunia independentista Ez dut lortuko. Katalunia independentzia runtz lortu dut. Um, eta horiek ere berdin lortuko dute. Bide hortan, eh, beraz, eh, be, eh, gogoetak segitzen du argian. Espainiako justiziaren aintzineko agerpen hauek hasi dira ezer baino argiago erakusten Katalunia eta Espainiaren artean. Emaiten diren apurketak edota zatiketak. Eta aldiz... Garoña Aipagai, Garoñan ondakin eradiaktiboen zako biltegia eraikitzeko baimena emandu Espainiako gobernuak. Ingurumen ministerioak, beraz, erriko etxen eta ekologisten alegazioak atzera bota ditu eta gehienez ama urterako balioko duen biltegia eginen dute uh, zentral nukleararen lur sailetan, beraz, ondakin eradiaktiboen zako leku bat sortuko dute. Gazeta puntu eusen, Kaliforniatik Euskal Herirat bertsolaritzak gidaturik, hori da titulua nagusi hemen eta uh, Kaliforniatik, San Franciscotik urbilu diren bi bertsolariak ikusgai dituzie, Joni Kuritsat eta Martin Goikoetxea uh, Euskal Herrian gain didira hainbat eh, klaseren itzulia egiten dute ikasleen uh, euskasleekin topatzeko besteak beste eta beste tituluak korapiloa geroan eragin nahi duen iraganeko begirada. Iratzak fundazioak hausnarketa kolektiboaren bidez, transizioaren inguruko korapiloa egitasmoa biatu du, unek garaiko testigantzen dokumentuen eta norberaren ekarpenen bidez, orainean eta geroan eragiteko sedea duen iraganeko begirada isladatuko du. Beraz hori, seetasunak azeta puntu duzen. Eta Euskal Zaindiak eh, proposatzen duen eh, topaketa, Piarres Larzabalekin eh, topaketa, mikrokonferentziak izanen dira hostiral untan Euskal Literaturaren izen nagusi honen inguruan, beraz, media bazken hemen, aipagai eta bestalde lab uh, elkartasun, eta lab sindikatuak elkartasuna erakusten du erfranzeko langileeri, Eh, beraz hauziperatuak eh, diren bost langileri labek sustengoa ekartzen du. Eta bukatzeko itzulinoa hauzi du eztekin eh, bonemezon hauzia gaujere gain nagusi atzo bezala. Eh, eta Michel Glan ikusten da gaur eh, Bayonako ospitaleko zuzendariak eh, bere lekukotasuna ekarri baitu eta bestalde ere Jean Lazal agertzen da bera ere diputatua han baitzen uh, angeren Nikola Bonemezon susten eta bestalde bigarren gai nagusia zuduesten Jean-Marie Le Pen uh, kanporatua Frente Nazionaletik, 2 milioi euroko eh, ordainak damudu maiak galdetzen ditu, eskoin muturreko buruak edo buru oiak barkatu. Goazen aintzina, eh, hitz eta laster paskalindu gurekin izanen da, irusaretaren prentxorrekoa aipatuko dugu, baina mentuz titio bedbeder zuritza. Zuritza. Ara, abiatu da desmartxa. Duela bi haste, prefetak Ipar Euskal Herria erri elkargo bakar batean biltzeko proiektua orkestu dia osapizei itxasun. Hainbat irabetez teknikoki aztertu eta utetxeak biltzen zituzten bilkura batzutan aipatzen zen gaia eta orkezpen honekin bide batez eta azkenian ez tabaida publikora iristen zaigu. Eda bide ezberdinetan batzuk eta besten iritziak entzuten alditugu eta ez tabaidaz pixkat jabetzen ahal naiz eta utetxek duten deliberatuko azken finan gaia gizarteratzeko momentua zen. Hirigune, hirialde, hiri elkargo, zein kompetentzia edo horre ez dakigu oraindik zehazki. Gai teknikoak dira, eta konfientzia dut pertsonalki desmartxak argituko dituela galdera horiek. Azken urte horietako esperientziak, erakutsi dute gai ginela kolektibokie lantzun batzuk emaiteko, eta batzutan ere asmatzeko gaizki pausatuak ziren galderei. Urriaren ogoita lauan, deiadar manifestaldia deitu dute Euskar Konfederazioak eta Batera Plataformak. Eskuararen ofizialtasuna, aldi bat gehiago, erjanezake, eta Euskar Herri Elkargo proiektuari babesa erakusteko. Herria eta ehizkuntza, berez ez duatzinak, salbado rekzion bezala. Hau ez da manifestaldi bat gehiago, hau ez da ere bakarrik zerbait salatzeko edo defendatzeko ekitaldia. Urriaren ogoita lauko deiadar itzordu hau, abiatze bat da eta okera bat izan behar da guretzat, zuentzat, adierazteko, bai gure etxea eraiki nahi dugura elkarrekin, bai segitu nahi dugura bide hortarik, bai hizkuntza politika ausarta eta berri bat nahi dugura, ez bakarrik izkuntza salbatzeko, baizik eta euskara garatzeko eta normalizatzeko. Urriaren ogoi lau arte. Tito beder, mil esker, euh, laster, <laughs> gurekilan izanen dugu aldiz euh, Pascal Indo, eta berekin aipatuko dugu, beraz, uh, saskako lendakariarekin. Kolegioen erreforma ondoko sartzeari begira kezka handiak badira Euskararen zatleku gutiago eta desagertzea ere kartzena lukeelako klaseetan eta euh, eta beraz goizuntan prentsoreko bat egin dute irusaretarekin. Horren gogoratzeko besteak beste Petra deitzen da talde hau aldiz badok puntu eusen taldearekin egin elkarrizketa bat irakur gai duzie eta esaldi hau titulu nagusi gisa egungo gazteak idekiagoak direla iduritzen zaigu esaldi edejonekilan Petra eta autopista kantua deitzen da taldea autopista kantuarekin badok puntu eusen entzuten alduzie talde honen musika eta e, bereziki eh, aste edo egun hauetan elkarrizketa lehen hori aldean ere gai delarik eh, bostak eta berroita zazpi dira gure gomitaren tenore orain. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Eta goizuntan, prentxaurreko bat eh, egindu hiru saretak, eh, elkartzen dira hor sehaska ikastola, bigabai elkartea, buraso elkartea beraz, eta Euskal Aziak eh, ere, eta be, hainbat gai funtsian aipatu dira goizuntan, gurekin dugu Paskalindo eh, sehaskako lendakaria, txalde hona. <clears throat> Bai, etxaldi hon. Hordan, bildu ziste hor, xare eh, uh, dezberdinen eh, artean, uh, eh, erramezala gai hainitz uh, dezberdin aipatu dituzie, zergatik orain beharrezko asenetu zien uh, prentsorreko horren egitea? Bo, <clears throat> egia da, baitugula gai zonbait guri artean, diplomak euskaraz, euskararen arangura ipajaldean hori dena aman komuna dugu, baina hor, bat ditugu uh, eh, epe batzuk, uh, eh, presaskoak eta urgentzeskoak, e, eh, eta ala nola hor bada uh, kolegioen erreforma. Eta hor, uh, haman komundugu nunbait arazo lahi bat da, zertarako, be simpleki, Aspaldi danik goitatzen gini nuen, guk eh, xaretako arduradunek eh, nunbait koaitatzen ginuen zerbait, eh, reforma importanta bat kolezioetan, eta heldu da erreforma hori, eta mal uruzki, ebe hor eh, sekulako galtzea litaike eh, guretako erreforma eh, gaur egun idatziaren bezala plantean emaiten maginu. Beaz, voilà. <laughs> Hor, nun pixkat gauzabitxea da, eh? erreformarekin uh, ados gira, baina ez zinda aplikatu nahi duten bezala, zertarako, be, hola aplikatzen bat genu, ebe euskara desagertzen da uh, ikasgaietatik, euskara desagertzen da kasik gure eh, hezkuntza sistematik. Hortan, uh, eh, zuek zergatik lehen etapa, bera, zergatik nahi zinuten uh, erreforma bat kolegioetan? Bo, be, lehen etapa, be, sisinpeki, eh, eh guti gora bera, eh, be, Mikel Ramuzpeko izuntan biziki untsa errana du. Eh, azken finean, uh, kolegioa aspaldi ez dira mugitu. Guti gora bera, ikasten da gaur egun kolegioetan, erakasten da gaur egun kolegioetan. Guti gora bera, emedetzik mende buka eratik <laughs> eta asmatua izan den sistema batekin. Eh, bakotsak bere materia, Eh, nunbait matematikak matematikak dira, fisika fisika, biologia biologia eta eta gaur egun mundua ez da hola. Eh, gaur egun munduak eh, behar ditu nunbait gauzak nahasi, ala nola, ebe, obekio ulertzen da gaur egun matematikak zertarako behar diren, fisika aplikatzen delarik, edo edo obekio ulertzen da <clears throat> zertarako uh, nahi bozu, eh, simple erraiteko, eh, eta <laughs> beti ere, espizka teknikoak baitira, pedagogi bai. historio horiek, simple erraiteko gaur egun eh, pasatu behar gira transdisciplinarite eh, mundu urtarat. Eta uh, forma horrek emaiten du aukera hori. Problema da, uh, erreforma horrek emaiten dituen aukerak, ebe Euskararen kaltean dira. Hori da, azkenan joen astean um, uh, diadanik aipatu ginuen gomita batekin, uh, erakasleak uh, beraz uh, alarma jo baitzuten, justuki kolegioko erreforma horrekiko, azkenan uh, espikatu zen, biziki teknikoa zela azpimarratuz, egia da ulertzeko etzela beti simple, baina uh, azkenean hizkuntza Euskara, uh, beki erranik, zinez, azpi-azpi egituretan edo sartzen zela, edo kasik opzioetatik ere ez? Ebe, nahi bauzu gaur egun, uh, kontsideratua da egiazko materia bat bezala. Kano baita, uh, eh, ogoita sortzi oren eh, erakasten da, uh, er, orenez erakasten da kolegioetan, eta uh, besaskan demagun baitugu lau ordu gehiago Euskara era, eta Euskaraz biztan dena erakasteko. Beaz, lau ordu horiek biztan dena kostu bat baduela, eta ondorioz, ebe, ogoita ama bi orenez ikasten dute gure ikaslek horita sortzi egiten tustelarik bertzek. Bon. Baina, uh, eh, egiazko materia bezala, uh, da Euskara. Hor, aldiz, erraiten digute, bon, bebegira zazie badira uh, uh, <clears throat> materia batzuk, eh, historia, geografia, frantzesan, indakita zer, uh, Euskara sartzen alda edo bigarren izkuntz, arrotz izkuntza bezala, behaz, ondorioz, Euskal eta mm, Euskalistun batek, Eh, be, autatu beharko luke espainola edo ingesa bigarren izkuntza edo e, eh, eskuara, erna baita, euskara, frantzesa eta inglesa baizik ez duela ginen, nun guain arte espainola ere egiten zuen eta lau hizkuntz ikasten altzituen. Edo, bertzen az, erraiten daukute, bon, be, transdisciplinarite hortatik hartzen alduzie, edo akompainamendu bereziatik hartzen alduzie, erna gaur egun Euskara ikasteko, Euskara ikasi nahi bali madute gure ikastek, bertze horren batzuetatik atera beharko dela, uh, beharko direla ordu horiek. Ondorioz, Euskara hautatuz, ebe <laughs> desagertzen dira, bertzek egiten dituzten gauza batzuk. Eta ez da asmatzailea handia izan behar, hori hola usten bali madugu, bort, sei, ama urteren buruan, ebe ikaslek eginen dituzte bertze autuak Euskara baino, aldiz euskara gehigarria balin badata, zerbait gehiago balin bada, orduan, auto hori egiten dute argiki eta nahi dute gehiago ikasi eta euskaraz ikasi eta berte. Beaz, hor, e, eta, e, eta erakastekuntza egin dute, alarma nola zinez e, kalte garria ditaike, gure izkuntzaren nako, izkuntz politikaren zat, eta, eta berte. Hori, xare publiko edo privatuan bergauza izango litzateko? Bergauza da, nola kolegioen reforma aplikatzen baita xare Ados. Eta... Hortarako idusaretarekin ginen goizuntan, nola, uh, kezka bera dugu, eh? ez dugu berdin aplikatzen, eh? saskan ez baitugu lauoren, urtut uh, eh, uh, iruoren dituztela <clears throat> bertze xaretan, eh, eta dena den, ala ere, den kaltea denendako berdin izainen zen, nola, nola uh, erraiteko, Nola erakasten da Euskara ipagaldean, brikolatuz. Egan eh? baita ez dugu lege babesik, ez dugu ofizialtasunik ez teus, behaz, oain arte egiten duguna, lortu da, horrenak eh, hemen eta han lortuz, eh, negoziak eta baten ondorioz eh, eh, lortu ditugu gauza batzuk, eta metatzen dira, nunbait, lortu ditugun gauz guzi horiek. Eta hor zer pasatzen da, be simpleki, lege bat pasatzen da parixetik, eta ez eh, babes juridik horik, ebe lortu ditugunak urte eta urtetan, desa dira, hola, be ministroaren uh, eh, eh, kreion golpe batez. Eta mm. hori, be kaltegahia da, enerbagahia ere eta hortarako goizuntan deitu dugu deia da manifarat. Mm, Ediakinik eh, hor ere uh, be denbora kondatua dela, zenta ondoko sartzean plantan emaiteko erreforma da, 2000 ko irailan, baina nazkinan uh, eh, ondoko hilabeteetan bozkatuko dira ah, antolaketak eta bar. Abenduan trenkatuak dira, edu den urteko postuak. Mm. Beaz, uh, baitu haste bakarrik. Eta be, bizkia proposua da unun deia darmanifa hori, nola hor zinez nahi barin madugu bigarren mailetan atxiki eh, euskara materia bezala, ebe da, ebe <laughs> pixka bat eh, eh, bitxia da, baina biziki aproposa da, egun aproposa da, nola egun horietan aipatuko baita, egun horietan erabakitzen baita, behaz, ebe ez dakit nok asmatu zuen uh, <laughs> noiz egin manifa hori, eta eta gainera importanta da, nola bertzelikoetan ere berdin da, eh, kolegioen aplikapena, Eh, edo reformain aplikapena, eginen da Berdin, Bretañan, Katalunian eta Bertze, behaz, bilakatzen ari da, gure kezka undi bat ere, uh, egia da, uh, ofizialtasuna lortzen bagenu, errestuko lituzkela, egun batetik beste da gauza horiek, baina hor erakusten du, ofizialtasunik gabe, ebe, sekulako lana, uh, urte eta urtetako, amagurte eta dogoita amagurtetako uh, lanak, ebe, suntsitzen direla, hola, eh, erabaki uh, simple batez Parisen hartua, uh, kontutan hartu gabe gure izkuntzak, eta espero dut, ez zidela ohartzen ere zer egiten duten, nola, <laughs> eta, hola, uh, felagia O, erran bezala, beraz, jaska ikastola, bigabai eta Euskal Aziak eh, goizuntan eh, irusareta beraz elkartu zizte, eh, erreforma horrekiko den beldura azaltzeko, eta beraz, deialdia egiteko urriaren ogeita lauerako, beraz, deiadar manifestaziorako. Hor, beraz, Euskara hizkuntza ofiziala, Euskal Herri elkargo baten aldeko deialdia beraz egiten duzie irusareak. Bai, ala bera, eta uste baitugu eh, e, be, horietan gure eguneroko lana ere errestuko lukela e, eh, ezkuntzan. Azken gauza bat, zuztat, oak bat egiteko, eh, nunbait, erreforma horren kontra ez gira, eh? eh erreforma hori aspaldidanik aplikatzen dugu nunbait eskola privatu katolitikoetan eta berezikise askan aspaldidanik egiten ditugu erreforma horretan diren gauza hainitz, <laughs> beraz ez gira erreformaaren kontra nunbait bait eh, reforma horrek eh, duen aplikapen zorrotz eta sozoa erranezake edo, edo administratibo zonbekio <laughs> erraiteko eh, ebe ondorio zuzena da euskara desan egiten dela eta, eta guretako lahi da. Eta posible da aldatzea orain? Beti posible da, bertzenaz ez da militante izan behar eta, eta ez baginuen nuen pentsatzen aldi oro imposible diren gauzak lortzen aldirela, uh, ez genuke deus eginen, eta aspaldidanik eh, arbitropa batzu bezala izanen ginen eh, gure gizarteetan. Beraz bai, lortzen alda zerbait borokatuz, beti. Pascal Indo, Seaskako lehen dakaria gurekin ginuen mil Milesker zori. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Euskal Herriko instituzio berria aztertzeko eta hautatzeko garaia da. Herriko kontseilu guziak beren autuak egin aintzin, jenden argitzeko debate publiko bat antolatua da azparnen ugiaren amalauean elgar zentruan agatsaldeko zazpiontan. Main inguruan izanen dira bi enpresari, Bastidara enpresako Uber eta Agur enpresako Peio Etxeleku bi hautetxi, aierako Arnio Gaztanbid eta doztiriko Jean-Michel Duald, bai eta ere, batitia boloki, hautetxen kontseiluko zuzendaria. Bigarren partean, debatea publikoarekin izanen da. Etorri zuek ere, Ipar Euskal Herriko Elkargo proiektuaz dituzuen keska, galde edo iritziak partekatzerat. Urriaren amalauean, Azparneko Elkar Zentrorat, Arratxeko Zazpiontan debatea eskuali ratietan zabaldua izanen da ondoko asteleenian emeretzian. Elduden sartzean plantan ezagin nahi den kolegioen erreformak arengurak sortzen ditu. Euskara erakasleak bildu dira horren salatzeko. Ostegununtako gomitak, Laida Arluset eta Aitzi Berzugarra erakasleak. erakasleak. Lauazteko pausaren ondotik, asteuntan errugbia berriz heldu da Euskal Iratietara, prodebia. Ostegununtan miagitzek lion rezibitzen du. Aratzeko behatzeak lorden guetetatik goiti, zuzenean izanen gira agilerako zelaietik. Etarik horrekin agurtzen zaituzte, hitz eta putze mankizuna horretan bukatzen da bezik eta berri zemen izanen gira bilar, bostak eta seiak artean hori ez taldatzen. Eta Fred Berruet ere hori izanen da hori ez taldatzen, Maia Muruaga ere kantuzkantu emankizunaren zat eta jakin jadanik Fred Berruetek jolatengo tengo taldearen disko berria aurkeztuko daukula. Beraz, hortan bego gaurko seiak euskal irretietan.